Sapratis ievainotā prāta jēdzienu, tu sapratīsi, kāpēc ir tik grūti veidot romantiskas attiecības. Emocionālais ķermenis ir slims. Tam ir brūces, tajā ir inde. Ja mēs neapzināmies, ka esam slimi vai ka mūsu partneris ir slims, tad kļūstam egoistiski. Brūces sāp, un mums tās ir jāsargā pat no tiem, ko mīlam. Apzinoties to, mums var būt dažādas vienošanās, Kad apzināmies, ka mūsu mīļotajiem ir emocionālas brūces, mēs noteikti nevēlamies tās aizskart. Mēs neuzstājam, lai viņa sadziedē brūces, un nevēlamies, lai viņa piespiež mūs dziedēt savējās. Uzņemies atbildību un riskē veidot jaunu vienošanos ar savu partneri. Ne tādu, kādu izlasi grāmatā, bet tādu, kas tev pieņemama. Ja tā nedarbojas, maini šo vienošanos un radi jaunu. Izmanto savu iztēli, rada jaunas iespējas, rada jaunas vienošanās, kas balstās uz cieņu un mīlestību. Sazinoties ar cieņu un mīlestību, ir iespējams mīlestību uzturēt dzīvu un nekad negar, negarlaikoties savās attiecībās. Tas nozīmē spēju izteikties un formulēt savas vajadzības. Tas nozīmē uzticēties sev un savam partnerim. Tas, ko tu dalīsi ar partneri, ir nevis drazas, bet mīlestība, romantika, sapratne. Mēģis ir jūsu laime un ar vien kvēlāka mīlestība. Tu esi ideālā sieviete vai vīrietis un tavs partneris ir ideāls, tāpat kā suns ir ideāls suns. Ja tu izturies pret savu partneri ar cieņu un mīlestību, kurš būs ieguvējs? Neviens cits kā tu. Sadziedē savu pusi un tu būsi laimīgs sadziedēji savu pusi, tu būsi gatavs attiecībām, bez bailēm, bez atkarības. Bet atceries, ka tu vari sadziedēt tikai savu pusi. Ja tu dziedēji savu pusi un tavs partneris dziedēja savējo, tu redzēsi, cik strauši būs progress. Mīlestība dara tevi laimīgu. Kļūstot par mīlestības vērgu, tev rodas lieliskas iespējas. Pienāks diena, kad jūsu attiecībās vairs nebūs ne vainas, apziņas, ne pārmetumu, ne dusmu, ne skumju. Tā diena būs brīnišķīga. Tu spēsi pilnībā atvērties tikai, lai kalpotu, tikai, lai dotu, tikai, lai sniegtu savu mīlestību. Tu veido attiecības, lai kalpotu savam mīļotajam, savam izraudzītajam, lai sniegtu savu mīlestību. Katrā skūpstā, katrā pieskārienā tu jūti, ka dari to, Tāpēc, lai sniegt baudu mīļotajam, neko negaidot pretī. Tas nav tikai seks, tā ir kopbūtne. Seks arī ir lielisks, bet pavisam citādā veidā. Tas kļūs par sazināšanos, par pilnīgu atdošanos, par deju, par mākslu, par skaistumu augstāko izpausmi. Tu vari noslēgt vienošanos, kas saka, tu man patīc, tu esi lielisks un liec man justies tik labi. Es atzīšu, atnesīšu ziedus, tu sagādā maigu mūziku, dejosim un abi nokļūsim mākoņos. Tas ir skaisti, tas ir brīnišķīgi, tas ir romantiski. Tas vairs nav karš vai kontrole, bet kalpošana. To var sasniegt tikai tad, ja tu ļoti mīli pats sevi.